umetujia kwa kheri mwezi mwema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, Ibn qayyim alayhi rahmatullah ana maneno mazuri asema, ad-dinu kulluhu khuluq, dini yote ni tabia njema. Faman faqaka fil khuluqi, anayekushinda wewe katika akhlaq, basi amekushinda katika dini. Kuwa ni mtu mzuri asema fakun shay'an jamilan, kuwa ni kitu kizuri mbele ya mtu anayekujua. Tabia njema ndugu zangu ni kuamiliana na watu vizuri. Kesho yauma alqiyama, hisabu yako haitokuwa nzito endapo utaishi na watu vizuri, na hisabu yako haitokuwa nyepesi endapo utaishi na watu vibaya. Hili lafaa kuzingatiwa, ndugu zangu Waislamu. Mimi na wewe ni Waislamu. Uislamu wetu ni nini? Itikadi yetu haitoshi kutangazia watu Uislamu, ibada zetu hazitoshi kuwatangazia watu Uislamu. Uislamu wetu ni tabia, tabia zetu ndio zitatangaza Uislamu wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sisi watu wenye aqida safi. Man kana yu'minu billah Mtume asema, yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, fala yu'dhi jarah asimuudhi jirani yake. Falyakul khairan au liyasmut, nazungumze mazuri au na nyamaze. Nani? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kama kweli tumemwamini Mungu na siku ya mwisho tuzungumze mazuri. Kwa hivyo kuzungumza mazuri, kuishi na watu vizuri, kuishi na majirani vizuri ni alama ya kwamba sisi ni Waislamu. Hata arkanu lislam, shahada na swala tano na zaka na haji na saum, zote hizi ibada huwezi ukawadhihirishia wanadamu kwa wewe ni Muislamu kwa hizi itikadi. Iko ndani ya moyo, haionekaniwi. Ibada ni wanufaika wewe peke yako, watu hawanufaiki. Haji wenda wewe, wasiokuwa Waislamu hawaendi. Saum mimi sijui kama umefunga, anayejua umefunga ni Allah jalla jalaluhu. Lakini ibada hizi tukitaka ni athari yake ionekaniwe kwenye tabia zetu. inna salata tanha anil fahshai wal munkar Alimanu billah ikufanya wewe uzungumze mazuri au unyamaze. Saum inni saim, hata unapotukanwa. Haj fala yarfuth wala yafsuk. Kwa hivyo ibada zote hizi zamrekebisha muislamu akhlaq, ndio pale nje ukionekaniwa na watu uonekaniwe kwamba wewe ni muislamu kwa sababu wewe wamwamini Mungu jalla jalaluhu na ni mtu wa ibada. Akhlaq ndilo jambo litakakunyanyua daraja kama ni wafuasi wa mtume halisi tuwe ni wenye tabia njema, na mtume anasema inna aqrabakum minni manzilan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa, watakaokuwa karibu na mimi kesho siku ya kiyama ni wenye tabia njema. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.